Andalusam e, hadis, suprotan hadis ovom šazu, šaz je znači taj znači hadis koji smo rekli anomalni hadis koji ima izuzetak e, gdje, se, gdje se izdvoji ravija sa nečim suprotan njemu hadis je mahfuz prevodilo se kod nas kao sačuvan. Mada se to ne možete prevoditi. E, inače, šerijska terminologija u mnogim stvarima može se prevoditi. Mi pokušavamo recimo prevoditi riječ rađih mišljenje, odabrano mišljenje, prioritetno mišljenje, najprioritetnije tako. Sve, sve to ovaj, to je približno opis riječi rađi, šta znači rađi. Onda imamo riječ mrđuh, i tako da, znači, uglavnom ta terminologija bolje da se koristi u arabskom jeziku, a da se zna opis njen, nego da je spominješ na naše kad ga prevedeš, ona gubi svoj značaj. E, zato što e, e, šerijaska terminologija ima svoju, ima svoju definiciju, kao ovaj, ovaj termin mahfuz. U arabskom jeziku mahfuz znači nešto sačuvano. U stvari nije mahfuz sačuvano, nego to znači mare vahu ma <clears throat> mare vahu eusat, maju halifu, mare vahu onaj koji je af minhu. Znači ono što e, prenose pouzdanije ravije, a oprično ono što prenosi koji ono ravija koji je slabiji od njih. To je mafuz, to je definicija toga. Kao što kažemo šaz, kad bi rekli šaz ovaj anomalni hadis, iznimni hadis, to, ta, te riječi to opisuju nama da o čemu govorim. Međutim, ispravno bolje se zadrži ta riječ arapskog jezika. Ovdje govorim se terminologiji da, da, je vrlo bitno da, da se mi kao muslimani navikamo na, na širijesku terminologiju da je koristimo, nego da pokušamo prevoditi. I kod nas je prisutno u našem jeziku toliko dosta riječi arapskog porijekla da mi toga nismo ni svjesni. I treba je zadržati, treba znati njihovo značenje. I to je ispravnije, to je bolje. Zato što naša vjera vezana za to. Na Korani su ne su vezani za to. <clears throat> Znači, eh, Mahfuz je opričan ovom šaz hadisu. Pojasnili smo njihov znači, znači da, je, da je mahfuz, znači ono što prenosi pouzdaniji, a oprično ono što prenosi e, pouzdan ravija, ali slabiji od ovih pouzdanijih. I da, da se ne ponavlja, glavno to je to znači, znači bitno da smo s ovim obradili dvije hadise. Naravno, šaz hadis je daiv, slab hadis, e, ne uzima se onaj dodatak, osim razliježno oko toga ako je to dodatak, nije oprično prijašnje, Znači to je, to ulazimo u drugu vrstu e, hadisa. Pa ovdje kaže da je, da je propis šada mahfuza, da je šaz hadis merdud, učimo merdud, znači onaj koji se odbacuje ne prihvata slab hadis, a da je mahfuz hadis, naravno onaj hadis koji je prihvatljiv. I zato, znači, e, onaj koji ne razumije u terminologiju, kad neka čita negdje negdje hadise i nađe neki hadis, kaže ovaj hadis, kaže, kaže šad, a mahfuz, ispominjiti nešto drugo. Što ti kaže, šta je ovo vidio ovaj, šta je ovo, šaz, onda sad ti odiš tamo u rječniku, šaz, e, znači, anomalan, izdvojen hadis. A onda ovaj mahfuz sačuvan, šta je sačuvano. Znači, dok ne znaš o čemu se radi, ne bi skontuo. Ona, odnosno, provalio se, ali kad prevodio, kad se naši se desi, uglavnom ljudi koji prevode knjige kod nas su komercijalnog tipa, <clears throat> završi arapski jezik, i onda među vremenom čeka malo dobi primi na fakultet, da ovo na ono, da zarađuje, da ima od čega da živi, hajmo prevoditi. I uleti u knjige akide, fika, hadisa, terminologija, zato trebaš imati najmanje fakultet da završi da bi a i to nekad ne pomaže najmanje trebaš znati o koju knjigu da se vratiš, da razumiješ određenu riječ. I onda oni počnu prevođenje. I prevedu nama. Nama drago, dobar naslov, dobar autor. Ti kad čitaš, tri veze nemaš, počitaš, ne, razumiješ ništa, bolno. I ono što razumiješ, nakaradno razumiješ. Kod nas veliki bila je toga. Znači, koliko hoćete stvari, da, evo sad, malo prije smo imali hadis, da je preveden hadis, da to je greška, do greška ravi koji je, koji je prevodio, a nije, nije dovoljno imao šarijeskog znanja da je razumio terminologiju tekst hadisa la te beru an, an, nemoj da se odričete vaših očeva, u stvari značenje nemoj da negirate porijeklo svojih očeva, da prevede se hadis, nemojte mrz svoje jer teberu znači u stvari jedna vid te od mušika, odricanje mržnja mušika, znači prevedeno nemojte mrz svoje oči, ču nemoj mrz svoje oče. Znači, to treba neko podstavno da mrzi svoje očeve. Uglavnom ne postoji takav hadis, u tome je A to se desi greška u prevođenju. I one su česte. I znači, po pravilu bi, bi trebalo biti tako da, da osoba koja nije specijalista u akideskim stvarima, u smislu makar fakultet završio, ne treba prevoditi knjige iz akide. osoba koja nije završila fakultet, makar fakultet iz, hadi, iz, iz fika, ne treba prevoditi eh, fikske knjige i čak za neki meze mora znati terminologiju, mora znati knjigu koja će se vratiti da razumije terminologiju, da mogu prevesti kako treba, da mogu pojasniti makar u fusnoti dole. Također iz hadisa, i naravno kad se tu napravi zabuna, da ljudi prevode koji čak nisu specijalizirali uopće, ni o kidniju, hadisu, ni fiku, ni bilo koje oblasti, nego tam neku, ovaj, kaže, eh, islamski odgoj završio. Neko, neko terbije islamije, završio nešto tamo, dava, i onda on ufati tamo šerijesko terminologiju barata i tako. Normalno će doći tu do, do pogrešne razumijevanja, pogrešnje shvatanja. Jer to je začkivati, jer, jer osoba mora te stvari prijeći, mora se da, u najmanju ruku da on, da on sam po, po sebi, ovaj, da on po sebi sam ovaj, osoba koja istražuje, koja se vraća na knjige i tako dalje, onda bi on nekako došao na, na svoje mjesto. Međutim, ako to ide ono diktirati koliko prevedeš stranica, toliko para, svaka stranica ne znam koliko para dođe, znači to je biznis, znači, to već prelazi, ne možeš ti sad zabada tamo koji ide za zadržavati se tri sata. To ideš, ideš, prevodiš, ideš, nek se zamara ona što čita, njegov problem. Eh. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.